Pois seguimos aquí no 104.6 da FM aquí en, sempre en Galicia para todos vosotros. Xa estamos casi rematando o programa e como sempre o que faremos é intentar comunicarnos coa baixa, no, coa claro. Mariña Luguesa. Eh... Que ali temos a un grande colaborador de sempre, que me parece que foi o primeiro que comezou sí. precisamente a conexión con con, con, con nos, sempre en Galicia, sí. Galicia. Paco Rivas é un grande poeta, un grande escritor, unha persoa moi admirada por todos nós e ademais moi querida. Sí, sí. O que temos que ter en conta é que mm, bueno, pois pues, el dedícanos moi, un espazo moi breve, pero moi cheo de intensidade e que nos agradecemos moitísimo. Este ano non puido, eu non puiden achegarme ali, pero ti puideches Sí, eu puiden achegarme. Puideche falar con ele e ademais disfrutar con dun ademais disfrutar con el como disfrutamos. Dun, dun xantar co Sí, señor, como como dous, como dous señores. Magua, magua non poder achegarse por culpa sí. de primeiro desta desta pandemia que nos que nos esolaga e, e segundo porque o tempo eu, por exemplo, o tempo que que puiden disfrutar de Galicia foi cativo, non puiden sí. facer máis que bueno, pois pues unhas unhas oreñas, por así decirlo, unha, unha semaniña curtiña para poder asistir ali a varios eventos pero coido que non tuveches ti pero no outro coincidimos os dous. Exactamente. Bueno, pois o caso é que, mm, bueno, pois o que queremos é que pois dar coñecemento de moitas actuacións e moitos eventos que se van están facendo precisamente en Galicia e algún del algún deles pois moi relacionado precisamente co noso colaborador eh, sí. correspondente na baixa línea Xosé Lamela, non? Sí. Un deles foi que mm, a título póstumo sí. mm, mm, nomearono a Rayano Maior Sí, señor. E, mm, e eu estive en naquel momento, pois xunto con Mercedes Vázquez sí. eh, Saavedra, que é unha preciosidade de persoa. Sí, Temos que falar un día con ela. Sí, volvemos a falar, seguro que o faremos en, en outro momento. Sí. Mm. E eh, bueno, pois eh, estamos pendentes de facer unha, un acto importante e unha solicitude precisamente ao Concello de uh -huh. o Concello de Lobios para ver si se si nos fan caso na solicitude que lle faremos uh -huh. porque é importante que, que se teña en conta o valor de, de o esa valor grande, e o traballo que tixo. desa grande persoa que, que, que nos axudou a, a facer máis visible precisamente eh, eh, a nosa Galicia e, a, a súa comarca a comarca eh, a Rayana, como dixéramos, que nos fizo entender moitas das cousas o xurés. eu cada vez al entendo máis e entender ese, ese xurés. Sería o seu entorno. Como con, falando con Fernanda, eh, cando le escoito falar, entendendo o xurés, entendemos os nosos ancares. Tamén, tamén, tamén, tamén, tamén. Sí. Bueno, pois, queridos aintes, vamos a poñerlle outro bocadinho máis de música e de seguida Pois Entramos intenta, a falar con intentaremos falar co, co noso... da Mariña Luguesa. Sí, sí, sí, sí. Vale. baixamos a música para poder recibir ao noso grande colaborador e correspondente ali na Mariña Luguesa. Luguesa Moi boas tardes, Paco. Moi boas tardes. Boa Moitas... tarde, Paco. Moi... Que tal? Hombre, como estamos? Ben, ben. Este home... Recupera... <laughs> Recuperado do xantar. Recuperado, sí, señor. Xa lle deche o recado, non? <laughs> Bueno, tens que ayudar, <laughs> dallo ti. Ai, que te, ten que pasar por aquí tres, tres ou catro veces no ano. <laughs> O gallá, o gallá que me dé tempo, o gallá que, que poidamos facelo porque esta podremia non me deixou sair. Eh, eh, tuven que volver, fu, fun para alao, fun para estive unha semaniña solo, despois da semana tuven que volver, obrigado. La verdade que, mm, bueno, quedoume... Mm, no, con que veña el, vale, eh mala corpo. que quedoume mala, mal corpo non poder chegarme aí. Con, con que veña el vale que do sitio el xa sabe, tú non. Ai, tú tamén sabes. Tú tamén sí, sabes. sí, eu bueno, el tamén sabe, sí. Tú tamén sabes do sitio. Pero bueno, eu sí, coñeco sí. quizás un pouco máis. Sí, coñecer un pouco máis, porque recuncas, que sí. é o que hai que facer. Eh, claro. Cando unha cousa é boa, hai que recuncar. Eh. É eh. lógico, é lógico, é lógico. Bueno, ti, claro. con, bueno, mm, mm con este, esta mía vala resistindo eu non notei nada diferente. Alegro-me, pois. Ah, de momento, vale. Sí. Home, diferente, sí, o comportamento é diferente, sí. tanto meu como dos demais, non? Sí. Hai que moverse de outras maneiras, eh, e che facer cousas que che gustaría facer dun xeito ou doutro, pero bueno, uh -huh. eh, non, de momento non, nada extraordinario, sigo facendo unha vida máis ou menos igual, vivindo sí, aquí sí, sí, sí, sí. no pico do meu monte. Eh, hombre, eh, saindo o menos posible, pero eso xa o facía antes. Claro, vale. Uh vale, vale. xero dicir eu, claro. como, dime, dime. como está o canciño? O canciño? Sí. Ah, ben, ben, ben, ben. Xa, xa está, está ben, non? Está recuperado, está recuperado. Pasa cando salen dunha entran noutra, porque <laughs> bueno, este claro. terrible. <laughs> Claro, porque ao ter tantos bichos ademais, sí. sempre se ten un ten outro, teño ah, a, a este a, teño aí un que lle dan ataques epilépticos, sí. eh, pero bueno. Pero bueno, agora xa lle dan cada vez menos, a ver se vai aguantando. Alégrome moitísimo, Paco. Eh, bochas moitísimas grazas precisamente por o por, por ese libriño que, que estamos sí, sí. disfrutando del tanto Ay, Armando como Mandaiche un libro. Sí, sí, sí ademais, ademais adicado pois, todo. Adic... Pois non, non merecías. Non, non, non, non pensei moi ben ese día. Non, ese día non estaba eu moi ben. E, e casi mandei. Casi, casi, casi. Casi, casi mandei. Eh, este último que fizeras Bueno, pero é que escribín tantos bueno, este ano claro, que non sei sí. cal é o último Porque escribín os da pandemia Escribín eh, o do, o do mar, escribín, non sei, non sei cal, cal che mandei, non sei, non sabes, non te acordas do ti. Eh, eu sei que ten as tapas eh, un pouco <laughs> un pouco eh, verde, un verde oscuro. Tú como, como rapaz, rapaces, conoces sí, eso, santos. Eso, con os nenos. conoces os santos, pero, eh. pero, pero non o liches. Bueno, dillo o repaso, pero tú aí, que de vez en cando... Será, pois... será o de Auxía. Auxía, Auxía. Eso, Auxía, sí o de que son poemas todos do mar. Sí, eso. Sí. Con, con un vocabulario... Sí, sí. <laughs> Mariñeiro. mariñeiro, hmm. claro, obviamente, non vou escribir co vocabulario Mar Uxía, sí. na montaña. Da, sí. Eh, ele dá arriba da montaña. No, no, no, no, <laughs> é do mar, do mar. <laughs> Ademais, claro. notase, notase moitísimo o amor non e o cariño. Non imos falar dos fungueiros e dos alibais. Claro, pero, eh... pero, pero ti, ti tes un, un cariño especial precisamente polo mar que sí, Hombre, eh, claro sí. toda a miña obra o mar está presente sempre. sempre. Si fago si fago ensaio é sobre o mar, si publico dicionarios tal é sobre o mar. Sí, sí. Si e tanto na poesía como na prosa o mar aparece sempre. Mm. Sí, sí, sí. sí. Ademais... Este de hoxe é exclusivamente do mar. Sí, sí, sí. Ademais o mar é algo que tú estás escoitando o mar, eh, vas estás eh, na cama, escoita o mar e vas quedando, vamos, vas quedando sí, bueno. adormecido daquele xeito co, hai a ese agarismo. fai ben, hai a quen lle fai mal, hai a quen lle molesta o sí, ruido, hai sí. a que a mí non, a mí arrólame. Eu, por exemplo, eh, eu, por exemplo, fai poucos días estuve nun fin de semana aquí na que en Tarragona, e, e, concretamente en Cuní, uh -huh. e eh, e vía o mar, estábamos non na primeira fila, pero na segunda fila do auto, pero sentía o mar, sentía mm. ese mar manso. E quedábame frito no mismo sofá. Xa lle dicía, eu dicía a familia que estaba con ela, dicíles, eu deixaime dormir porque estou escoitando o mar. <laughs> Bueno. O mar ten, ten moitos momentos diferentes ao longo do día. Eso é o bonito que ten o mar. Non é como se miras pa un carballo, está sempre igual. Eh, sí, o sí, mar, sí. míralo ahora, míralo, daste a volta, volve a mirar se está diferente, se sí, está sí, distinto. Sí. Mm. Eh, a cor, a, sí, sí. a, a forza do vento, móvil, móvil máis ou menos, eh, pero é cambiante constantemente constantemente. Sí, sí, sí, sí, o mar é algo... Iso que o, o mar eu teño un poema donde un poemiña onde o mar pois vos parece que quere ser outra cousa, eh, que se si queredes digo, bolo, porque eso sei, non? Sí. Dice, ás veces o mar quixera ser sol, outras veces lúa nova, babiolo, <laughs> nin a lúa nin o sol, mm, sí, pican azul a costa. Sí, señor, la... sí, señor la, cada unha das túas aportacións e participacións no noso programa sempre é moi ben recibida por, non somente por nós, sino tamén por moitos dos, dos nosos ointes e seguidores a, a verdade é que mm, mm comunicamos Mar Uxía ese, ese traballo que, que ti mm, bueno, ese, pues, esas prosas sí. Sí, sí. sí. Ta, tamén é outra fórmula de traballo tamén e por certo, o, outra cousa que tamén mm, vimos é que últimamente o ou polo menos en, en, en algunhas ocasións achegáchete aí a, a presentar ese libro eses libros no, nunha exposición en Viveiro, non? Sí, en Viveiro, en Ribadeu, en Foz, en mm. Coruña. Chamante, chamante precisamente para este eso. Este sí. ano andive moi moi liado porque claro, foi moitos eh, son eh, pois pues, vou co sétimo libro neste ano. Sí, sí, sí. De, sabes que nos falou precisamente de, de, desa de túa pro, prolífica participación pois Carlos Ares que, que no, Carlos Carlos Lozano, me parece que é do Concello de Carral que ten tamén, il coordina un, un premio de poesía ali ah, en Carral sí, sí, sí. Carral, eh, además en Carral eu teño xente moi amiga Pois pues eso, falaron nos moi ben de ti e digo que foi precisamente lo que nos convenceu para uh -huh. intentar participar o día 28 de novembro vamos a intentar estar no, no, no Culturgal de, de, de Pontevedra para enseñar, bueno, para amosar o, o que facemos aquí no Premio de Poesía Rosalía de Castro de Cornellá. Bueno, pois pues pasades por aquí, levades me vou con vos. <laughs> o gallar que poidéramos, xa sabes ti que por ganas non é. Bueno. Bueno, Sa sabes ti que está, ben, está ben eh, eu queria preguntar eu, eu queria che preguntar unha cousa Paco. Pregunta. Eh, hai algunha algún, non sei, algún cantante que che preguntara se podía musicar algún dos teus poemas? Sí. Hombre, eu Fai Noel. Eu, coñezo xente que pero pero vamos a ver, se si eu tivera de man esa persoa ou esas persoas, xo tería feito. Uh -huh. Entendes? Sí, sí. Pero no. pero eu sei que hai xente que está intentando pois musicar moitos dos meus poemas, pero pero parece que non é moi doado iso, eu. Sí, non, sí, sí, sí, sí, sí. Non, non sei, bueno, musiquei todas esas nanas, coñecédolo, ¿no? Claro, sí, claro, sí, claro, claro, claro, publicámoslas no noso ah, Exactamente, no noso están programa. publicadas no noso blog. Ese libro do Tracatraco, eu sei que agora van facer, agora van facer unha especie de congreso aquí na Mariña onde van facer un, bueno, un unha mesa redonda sobre a miña obra e eh, todo eso, porque claro, é unha obra xa bastante extensa. Uh -huh. E queren pois pues, facer así un traballo, uh -huh. un traballo de, de de investigación sobre uh -huh. a miña obra, porque bueno, teñen aí e, e o, un deles Bernardo Penavade que Penavade, eh, sí, que, que ademais Penabade, que, que están, se fixo palios prólogos, non? Palios prólogos, sí, está empeñado en que en atopar xente que musique a miña obra, pero eu, claro, eu Eu coñezo músicos por aquí, pero non non sei, non. Sí, Nin sí, tampouco sí. me parece que eu ande detrás deles, si. Sí, sí. Ten intereses que anden eles detrás de mí. Eh... <laughs> por eso. Claro, claro, porque Claro, non vou andar ofertando algo para que digan non. Además, a obra de can é? Túa? Claro, eu penso que sí, que estes poemiñas eh, de, de, de amor e do mar e tal poden ser musicados doadamente, igual claro. que eu fixen as partituras a esas nanas, que son moi sinxelas, obviamente. Uh -huh. Pois isto tamén se... Sei que hai aí un rapaz de, de Fosque que música un par delas porque me pedeu pedir unha autorización oportuna claro. aí, claro e sei que, que sí, que as musicou e que as eh, toca por aí de uh -huh. pero eso sería cuestión de topar a alguén que interesa eso, eh, a persoa adecuada é eh, que ou, mm. que fixeron unha cousa ben feita non, non un, en fin, sí. unha atrapallada mm. igual que se publicou aquel aquel disquiño das nanas pois pues, pode publicar outro Pero claro, habría que atopar Sí, pero tú, tú, tú tamén te rodeas de xente que tamén sabe facer música e, eh, e eh, bueno, ah, xa, xa, dixe, xa dixemos que precisamente... Sí, pero os que eu coñezo son eh, son os que están xa como a min <laughs> un pouco xubilados da música e de todo iso, aquela xente que estaba en Fuxa, Moncho, Tereixa... Sí, sí, sí. bueno, pues toda esa xente xa deixou este tema, non sabes? Non, sí, non preocupa moito. lle esa música, claro, preocupalle o que ten preocupación cultural sempre lle preocupa eh. pero non non se queren meter ahora en rollo de traballo estas cousas sí, sí, sí, sí. é xente xove que ven detrás sinceramente non moito pois eu vivo aquí na aldeía non me movo por, por Santiago ni por Lugo ni por Coruña ni por nada nada claro sí, tú tes... o, que queira, o que queira saber de min que veña. Bueno, sigues con esa mm, teima de, de, de non tamén non desplazarte demasiado tamén. Non, eh. non, non, non. No. Eu lonxe da civilización é onde mellor estou. <laughs> non, eso é moi en serio, eh. Sí, sí, sí, xa o sei, xa o sei sí, sabémolo, sabémolo que eh, cada, cada vez es... máis cando teño que ir a Santiago, a Coruña, que... que teño que ir sentando, Lugo. Sabémolo e respetámolo eh, moito porque eh, en... empezan os semáforos, os, os coches, os non sei que, volvome tolo, non, non. No, no, no, no, cando no. chego aquí e vexo os paxariños, o mar, as árbores, as plantiñas. Sí. Sabémolo e, e, e, e de feito enano. De feito, ti tamén sabes de, de, de, de, de nosa, da nosa inquedanza que non foi a primeira vez, nin será a última que, que, que nos quixéramos que, que estiveras aquí canda pero claro eh, sí. ese desplazamento tan longo, pois tamén sí. non é que te aburra, pero eh, condicionate tamén un pouco, non? Nada, de, de, depende, de, depende si se Amor ou teu compo, da Fonsagrada. Ah, o, o, Armando. Armando, Armando, sí. Depende se, se Armando ven a, pasa por aquí por Navidades e vamos, bueno, Dan voltexo por aí O mellor, despois na primavera vou volver Ah, pois Pois quen sabe Pero, ten, pero sabe? ten, que pasar, ar, ten que pasar armando co contrato para asinalo aquí por Nadal Pois, hombre, claro, pois é unha claro. novo contrato. Pois eso, eso está feito, hombre. la, sí, hombre, sí. Hombre, pois, pues sería sería un logro importantísimo poder conseguir que te viñeras aquí, sí, hombre, sí. sí, sí. Pois, Pobre, igual que estive en Italia. Sí. Sí, sí, sí que estiveche, sí, sí. Sí, ahora este ano volveron a volveron a poñer, eh, volveron a un outro simposio, non sei onde, outra outra bienal. Sí. Eh, que non me acordo de onde. Carai. Eh, eh, xa me meteron sin <laughs> sin chamarme ni nada, xa me meti a miña ah, obra ali, proxectaron os meus vídeos e pues tal. Xa ves, xa ves. de que, que me encantou moitísimo, porque a decir que lle gustou, claro. O me aprecian a tu, o teu traballo e é sí, lógico, é sí, lógico. Sí, sí, sí. sí. Bueno, no, Paco. A miña obra estas, a estas alturas xa ten peso específico. É un pouso. Sí, eu estou moi contento, claro que sí. Pois, pues, e eh, nos alegramos moitísimo, non solamente por, por, por os éxitos. Pois pues nada, pois pues queda aí no aire, Armando, xa sabes. Vale. vale. Deixamos Nadal, que xa, queda moi pouquiños segundos para Deña. poder de mirar o programa. Pois xa falaremos moi, moito máis sábados. Tío, moitos, moitos, moitísimas grazas. Um... Veña, aperta grande para todos. Seguir aperta grande para ti, Paco. A seguir cuidándose, Veña. Paco. Igualmente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E con isto despedimos a todos os nosos ointes e seguidores. Eso, o vindeiro sábado estaremos novamente aquí. Eh. Moitísimas gracias, queridos ointes. Ata o vindeiro sábado. Pois que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade e de co sábado que ven e mañade e esta noite o San Froilán. Nou barres. Corpo non ha de faltar E anque traballes a noite Corpo non ha de faltar